الإسلام الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد прво место неизмерно захвалност на Аллах Джелешану за неизмерни и големи благодати што ни даде на нас, што не направи да бидеме од овај уммет, ахир и последен уммет, ќе влезе во дженнет пред сите уммети. Многу захвалност да му правиме на Аллах Джелешану што ни овозможи да го дочекаме овај месец Рамазан и Шериф, месец на рахмет, месец на милост, месец на магфирет, месец на опрост. Многу луѓе не го дочекаја овој месец Рамазан и Шериф. Аллах на нас ни овозможи да го искористим овој месец уште ово време што остана. Видовме сега имавме две дженазе. Многу луѓе не го дочекаја исто. Како што кажа братот, денешна тема на ова наше зборување ќе видит битката на Бедар и својствата, сифатите што ги имае тие верници кои беа присутни во оваа битка. Муслиманот, верникот, треба да ја на својата историја, треба да знае какви биле неговите предци, какви биле сахабите, каков бил пегамбер алейхи селам, како тие го живееле исламот во нивниот живот. Не е исламот само за да се знае. Исламот е за да се живее. Еден верник, еден муслиман, 24 сати во денот треба да го живеете исламот. Една од тие истории, еден дел од таа наша исламска историја е ова битка на Бедар, ова пресудна битка, битката на ислам и на неверство, битката на иман и на куфар – битката Фуркан, кога се раздели вистина од невистина, кога се раздели Ислам од Куфар. Карактеристично нешто за ова битка, ние сите знаеме да се подсетиме. Муслимани во ова битка беа 313-314. Неверници беа над 1000. Ова е едно нешто што треба да го знаеме. Муслиманот верникот никогаш не треба да гледа на квантитет, на бројка и да се подприд на таа бројка. Сахаби во ова време, во ова битка, беа многу помалу бројни од овие куфар, од овие неверници. Али овие муслимани, овие верници во ова време, во ова битка, имае иман, Ове верници во ова време бе подпрени на Аллах Джелешану. е голем иман. И не е само ова битка. Многу битки из историјата што ги пренесе пренесувачи на таа историја. И Аллах Джелешану во Куран вели Бисмиллахиррахманиррахим Рахман Рахим. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله Само колку Само колку многу мали чети, мали групи на луѓе победиле големи групи. Аллах Джелешану кажува во овој ајет дека многу, многу вакви групи мали на верници го, ги победиле на тие неверници. Ова ајет во Куран дошол за Талут, ради Аллаху ан. Овој беше еден војсковојджа. Али ове мали групи, ове мали групи на верници треба да имат некои карактеристики, некои сифати и својства, за да дојд помошта од Аллах Желешану ке ними. Талут, ради Аллаху ан, кога излезе да се бори со Джалут, Мофесири на Куран велат дека беше околу 80.000 војска. Али Аллах Желешану ги кладе во едно искушение, ги кладе во еден, во еден тест, да види кој од ними вистински ќе веруват, кој од ними има тамам иман, тамам вервење во Аллах Желешану. И Аллах Желешану вели во Куран Inna Allah ju bëtilikum betiliku, bi neharin, fa men minhu, fa minni. Wa lem jetë amhu, fa inna minni. Illa men i gëtëra, fa gurfët e mbjedi. Dhe Allah që lesha nuk u e izlizo, vojska mu festi rivelet, fa ti golema goreshtina, ti e patova am peshki u peshke. Dojtë në reka, më be u zhedni. Ima shë zhedni. И Талун му нареди дека Аллах Джелешану му објави во теа време на тој веровесник што беше на тој пекамбер, да не пијат од таа вода, освен да зема со раката малку да пијат. Ова искушение, ова тест за ними. И се напија многу, остана малку. После ова непослушување на ова наредба на Аллах Желешану, голем дел иште кога се напие на ова вода се вратие. Други додека одеа да по пат, а трети кога го видоа на Джалут и негова војска, рекоа ми е немаме сила со ова војска денеска и се вратија од ова место. Ибн Абас, ради Аллаху ан, вели, ми е во битка на Бедар, во битка на Бедар се броевме како војската на Талут. 313-314 од 80 хиляди останаа. И ова војска го победи на Джалут. И не само ова, Никогаш муслиманот да не се подпри на број. Никогаш муслиманот да не барат квантитет, него да барат квалитет, да се очисти самиот од тие везвеси, шубина, ноксани на негов иман што ги имат, да го поправи негов иман и помошта на Аллах Джелешану ќе дојд со него. Халид ибн Велид, значи не е ова само пегамбер алейхиселам и со битка на Талут, него има многу други битки кои што муслиманите ги добија тие бие мала група. Халид ибн Велид, кога го освоја на Ирак, на Персија, водеше 16 битки без престан. Една, две, три, 16 битки. Негова чета, негова дружина беше 18.000 војници. Парвото, првата битка што е направи групата од неверници броеше 60.000. Последната на 16-та битка 120.000. Сиве овие 16 без престан ги победи. Памна е шехиди многу од муслимани. Со 18.000 ги победи овие сиве 16 битки и освоа Персија. Не се подпра на бројност, не се подпра на сила, не се подпра на некво богатство. Овие сахаби, Ове верници се подправи на нивни иман, на нивно вервење, на помош од Аллах Желешану. Сат ибн Еби Вакас, битка на Кадесија, 32.000 со него, неверници 240.000. Близко 8 пати, 8 војници на еден, победи ова битка. Салахуддин Ел-Ејуби, Дауле Исламије, исламска држава, се собра војска да оди да ослободи Месджидил Акса. Откажа е многу, остана е само 12.000 војници. Ове 12.000 војници ослободи Акса, е бране 70.000 неверници. Муслиманот треба да ги добие тоеве некои сифати и својства што ги имае овие верници за да биде успешен и во дујна и во ахирет. Никогаш муслиманот, верникот да не се подприт на негов имот, на негова сила, ме кога ќе ме поможи. Не, едношка верници, едношка сахаби во време на пегамбер алейхи селам се подпреа на нивна бројка, се подпреа на нивна сила. И пегамбер алейхи селам беше под, беше во таа битка ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم И на денот на Хунейн, битка на Хунейн, велите Аллах Джелешану, кога на вас ве почуди, ви се разубави, осетивте енергија, сила од вашата бројка, дека сме многу, тие се малу че ги победиме. Фелем тугни анку, анкум шеја, и теа бројка, таа голема бројка на вас не ви вредеше ништо, не ви помогна на вас ништо. Вадакат ул арду бима рахубет сумма валейтум мудбирин. И кога се подпревте на ова бројка, таа бројка не ви користеше веќе Далла Джелешану, и земјата и покрај нејзината ширина ви стана тесна, и ги свртивте вашите гарбови и избегавте од таа битка. И потоа Аллах Джелешану Thumme enzel Allahu Sekinetehu ala rusulihi Wa ala mu'minin Потоа Аллах Джелешану пушти смирна Пушти смиреност ке пегамбер на и ке верници Ги повика повторно на алейселам на верници Го поправиа нивни иман Го поправиа нивни ниет, Дека не се подпираме на ова бројка Се подпираме на Аллах И Аллах Джелешану му овозможи победа Истото се случи и во битка на Бедар Во битка на Бедар кога оде, додека оде во битка на Бедар, Пегамбер алейхи ги виде на сахаби. 13 години во Мека малтретирани, без јадење, без пиење, 3 години бојкот, јаде лисје од дрва, здробени, дујна ништо. Две години во Медина исто ништо од дујна. И кога оде за во битка, Пегамбер алейхи ги виде на сахаби. Како се тие омалоксани, како се тие исцедени од дујна, како тие немете енергија не се гладни. Ја пегамбера не се нам кога ги виде, крена негови раци, почна да прави доа. Аллахуме иннахум джиаун фаатимхум. Ја Аллах, тие се гладни, ти нахрани ги на ними. Побара за ними малку од дујна. Ја Аллах, продолжи со довата пегамбер алейхиселам. Ја Аллах, тие се боси, без кондури, облечи ги на ними и без превозно средство, ни халица, конј, камила, пола војска немаше со што да оди во битка на Бедар. Без јахалица. И рече тие се без облека облечи ги на ними. Пегамбер сам се насекира кога виде неква војска каква. Али какви бе ова војска? Каков иман имаше ова војска? Ова немаше ништо од дујна. е денеска мислим ако имаме нешто од дујна, ќе успееме во дујна и во ахирет. Не, без иман, без да се ти на Аллах Желешану, не можеш да успееш. Со твој средства, со твој богатство, цела дујна да имаш, ти не можеш да успееш. Сахаби му рекле на пегамбер алейхи селам додека одеше во битка на Бедар. Ја Расулуллах, Мие рече нема да ти кажеме тебе како му кажа Бено Израил на Муса алейхи салам. Што му рече Бено Израил на Муса алейхи салам? Му рече требаше да се прете на војна, му рече одајте ти и твојот Аллах, борете се ние че ве чекаме тука. Него рече мие ја Расулулла сахаби му кажа на пегамбер алейхи салам. мие че одиме први ти че идеш после нас. Вакви бе овие сахаби, ваков иман има е овие сахаби. Али кај секој човек може да дојде некоја шубе, некоја везвесе. се. После битка на Бедар, од која се одигра таа битка, муслимани верници, победници во таа битка. де Меселе Дујна. Требеше да се дели ратниот плен. Стана една гужва помеѓу сахаби. Стана една нетрпеливост помеѓу сахаби. Ова беше прва битка, нема е пропис за ратниот плен. И почнаа да се расправа меѓу ними. Аллах ќе Джелешаново во Веле Муфесири во битка на Бедар, дека го објави сура Анфал, во ова битка, и ова сура го започна со еден аед како прекор, како опомена за верници, како еден мал тест за ними, за на што ќе ги чекат. الله جل شانه veli u ova sure يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله И те прашува за ратниот плен, кажи му дека тој е од Аллах и негов пекамбер и плашете се од Аллах. Немој да се секирате многу за дујна. Слушајте ја наредбата на Аллах и на неговиот пекамбер за ова нешто. وَأَصْلِهُ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَتِيُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ и поправете го вашиот однос помеѓу вас. Вашата мржна и омраза, вашето нетърпение, намалете го. Поправете го вашиот однос помеѓу вас и бидете послушни на Аллах и на неговиот пејгамбер ако сте вие верници веди Аллах Желешану. Ова е нешто што Аллах Желешану му фесири кажат ги опомена за ова мало несогласување што дојде во ова меселе. Ова мала несогласица што дојде во ова нешто, за да не се деси нешто поголемо, како што беше после една година ова битка во битка на Ухуд. Која муслимани поради тој ратен плен е изгубија таа битка. Е пото Аллах Джелешану продолжува во ова суре и кажува пет сифати, пет својства што треба да ги имат еден комплетен верник. За еден верник да биде тамам верник како Аллах Джелешану барат, се тие пет својства да ги имат еден верник. Аллах Джелешану продолжува ти вели Иннемал муминуна и да зукира Аллаху важилет кулубухум. Прави, вистински верници се оние, кога ќе се споменит името Аллах, нивните срца од страв треперат, нивните срца од страв се тресат. Секој еден од нас да се запрашат, Дали кога го слушните име на Аллах, негово срце трепери, се плаши, Дали кога слушни тезан Аллах Акбар, Аллах Акбар, негово срце се плаши. Или е ленлив и немарлив на, ова, на овај повик. Или кога некој ти кажува некој оджа, или некој брат, Аллах Джелешану вели двака, дали ти се плашиш од теа нешто? Сахаби кога слушае келам на Аллах, збор на Аллах, се тресе, нивна кожа се ежеше, нивни влакна се креваа од страх. Ова е еден сифат. Кога се слушни име на Аллах, верниците нивните срца треперат од страх, од страх од поштовање на Аллах Желешану. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِمَانًا И кога му се читаат аетите на ними, му се зголем вид иманом на ними. Иманот му се зголемува. вервењето во Аллах Желешану му се зголемува. Други сифат. Кога ти читаш Куран, дали ти се зголеми твојот иман? Сега месец на Рамазан, месец на Куран, месец кога верникот треба да направи многу хатми на Куран, кога треба да се подсети, дали тебе и мене ни се зголемуват иманот кога читаме ајети? Ова е еден сифат треби кога читат еден верник ает, кога слуша некој читат ает, да му се зголеми неговото верување во Аллах Джелешану. Во ала раббихим јатавакканун. И на нивниот господар, на Аллах тие се подпираат само. На никој други. Само на Аллах Джелешану тие се подпираат. Не бара помош од никаков махлук, од никакво створение. Тие само се подпираат на Аллах Джелешану. Верникот ги има тој сифати, ове својства. Потоа Аллах Джелешану продолжи. Аллезине јукимуна салата ва мимма разакнахум јунфикун. И се други сифат. И тие се оние, велите да Аллах Джелешану, кои што го извршуваат намазот. Кои што го обавуваат намазот. Намазот за ними не представува никаква пречка и го обавуваат во право време, му го даваат хакот на намазот. Зошто Аллах Желешану во други ајет вели лил мусаллин Тешко на оние што кланаат намаз الَّذِينَ хум ан салатихим сахун А не водет рачун за нивниот намаз. Никаков рачун не воде за нивниот намаз, за времето на намазот. За како го извршувам намазот? Не се враштат назад да видите еден верник каков намаз правеше пегамбер алейхиселам. Сахаби знае каде имат кланато намаз пегамбер селам по негови солзи. Толку плачеше во намаз и знае каде имат обавено намаз. Абдула ибн Зубер кога кланаше намаз, птици од дрво застануваа на него, како камен. Верникот денеска не е рахат во намаз, чека да заврши побрзо, тарави ајде ходжа побрзо. Сахаби не бе вака. Пегамбер Али Селам се одмора е во намаз. Нивниот одмор беше во намаз. Така треба за секој еден верник да стани намазот рахат, одмор. Да не го осетви верникот намазот како тежина. Да не му представја тежина јани, намазот на еден верник. И еден верник треба да внимава на времето на намазот. Еден верник немој да клана сабав во 9 сатот, во 10, во 11 пред полден. Сабав имат време и тој треба да биде пар во џамија. Да се плаши да се плаши од пегамбар али селам хадисо што вели дека најтешки намази за мунафикот се саба фиација, Тешки, му пред проблем ја не. Ти не го гледаш во саба, ова ја не, треба да се плашиш да не имаш сифат ноксан на мунафик ја не кај тебе. Значи верникот треба да му даде хакот на намазот тамам. И сите овие сифати треба во совршенство да ги имат верникот. Wa mimma razaqnahum yunfikun. И од теа велит Аллах, види, Аллах велит од теа мие што му го дадовме, од теа мие што ги обскрбивме на ними, пошто мие му го дадовме рискот да делат садака, да поделат. Знај, брате, дека твоето богатство не е твое, те е само мало време ке тебе да се послужиш, те од Аллах Желешану. И Аллах Желешану ти барат од те да поделиш. Не да чекаме Рамазан да дајме садака. Садаката треба да биде присутна секој ден кај еден верник, да научи негова рака да дава. Еден верник треба да биде дарежлив. Сахаби дава тајно. Денеска ми е мој да дојде да не јавно, али сахаби бе тие што не знаеше никој дека поделиле садака. Кога научу, кога знае дека кој дели садака, кога ќе умреше некој и престануваше да идет кај некој човек садаката и знаеше дека овој бил себе под да идет кај него садакава. Потоа Аллах Желешану вели Улаика хумул му'минуне хакка. И тие се на вистина прави верници. Вистински верници кои ги имаат овие сифати и овие својства во негов живот. Затоа верникот треба да се окити, треба кај него да зема многу добри сифати и својства, да ги напред до совршенство. Ова вера не е само кога имаме мие потреба. Ова вера треба и верникот да ја живее цел негов живот додека се пресели во Ахирет. Во секој едно место, во секој едно време. Како слушаме денеска многу дека ова време, ова, ова нешто не е за ова време. Ова нешто не е за ова место. Ова е не овај менхеж, овај дин, овие прописи од дин не се за ова место. Овај дин е од секогаш од пегамбар али селам до кијамет. И за секогаш во секое едно место и за сите луѓе динот е исти. Не треба да има никаква промена во динов. Ако кажеш дека ова не е за сега, ти имаш голем ноксан. Ти имаш голем проблем ке тебе во твое верување. Кажеш дека верата на Аллах Джелешану и сунето на пегамбар али селам не се совршени. Дека ти имаш нешто друго плюс да додаш во оваа вера. Не си ти никој и ништо да го направиш теја нешто. Зато, иншалла, верниците да се трудат. Никогаш да не се подприме и да бараме спас во голема група. Деме како не сме многу, не сме успешни. Не. Та суннетуллах, суннето на Аллах покажал обратно. Мала група се тие на верници, што ќе бидат успешни. Пегамбер алейхи селам во хадис вели: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرون على الحق لا يضرهم من خذلهم وفي رواية من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك нема да престани една скупина од мојот уммет нема да престани да биде на хак, на вистината и ќе се гледа таа скупина нема да им наштети тој што ќе ги остави на цедило нема да им наштети тој што ќе им сврти грб или тој што ќе се супростави на ними, а тие се нахакот и ќе видат така, се додека му дојде смртта. се каже, ваква група ќе имат во секој едно место и во секој едно време до кијамет. Иншалла да бидеме од таа група. Аллах Желешану да ни поправи наши мани, слабости, пропусти. Сега месец на Рамазан, месец на Рахмет. Сите што имаме мие мани, слабости и пропусти, да бараме од Аллах Желешану да ни ги трни во овај месец, да ги отстрани тие наши мани, слабости и пропусти. И Аллах Желешану да поправи ситуација на муслимани во цела дујна. Муслимани денеска во многу мака тегова искушение. Денеска ми овде во Рахат или во многу места имат искушение. Најмалу ми е што можеме да правиме да направиме да на дуа. Аллах Желешану да му олесни на тие муслимани, зашто ова судбина му лесно и на нас да не снајди. Аллах Желешану да поправи ситуација на сите муслимани во целиот свет, иншалла. Аллах рази да видам, Аллах да ве награди за вашиот сабор што го направите. Иншалла во друга прилика ќе се видиме повторно. Аллах рази да ви. Субханакаллах. Was all inshallah përfituam diçka për këtyre fjallëve të arta dhe shembujve të shkëlqyer të cilët i përmendi Hoxha, e sidomos në kohën e sotit në këtë muaj mëshirës, durimit, shpërbimit dhe fitimit. Inshallah na vjen dobi këto fjalë. A do të jap do të japim fjalës na freskoj edhe pak në sa fjalë Hoxha jemi nderuar në xhepë mishan, ndërkohë nëse ka dikon ndonjë pyetje, lirish shënoni edhe ne jepni çdo përgjigje Allah është në mbetë Hoqët për të fjalë Hëdëmsime Nga nëjarëja të unë Nuk e zgjartë vetëm një mesash Që duhet të marim Prej historisë tonë të muslimat dhe Lëzëb dhe gjëmat Një derunë Ajo se Nëjarëja të në Kur'an në Kur'an që Allahun e ka përmend janë sisteme andaj muslimant në të ardhme do të jetojnë shumë bedra tjera edhe muslimant për zdo dit në zdo vend jetojnë bedra tjera andaj Allahu ka qenë me ata njerëzit se ata kanë qenë me Allahun kur njerëzit apo na muslimant jene largu prej Allahut Allahu largohet për tjera edhe zjenë dhima Allahut edhe nuk vjenë dhima e Allah Andaj Prej komandantit suprem të muslimanëve të Muhammedi sallallahu alaihi wa Kjo ngjarje ka fillu kër në bedr e cila është 200 km për i Medinës 200 km për i Medinës Shkretir Ramazan Të uritur Të etur Pa ushim e pije, Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam e kanë pitë sahabët i kanë thonë Ojtë këmi Allah në këtë vend që e ndalë, a është kjo strategi lufte, apo Allahut ka ndal të? I ka thonë, Muhammed i sënësënë strategi lufte, e i ka thonë, Huzenja a i shok i Muhammed i sërë sëllem, o i të gëmja Zotit, o i të gëmja Allahut, atër ujim, që është kjo pos në bedër, prishin këto puse, prishin pusin, edhe, Mere ujin për veti e mos ja ule mushrikve dhe i pari, i vram për i mushrikve ka qenë në pos andër gëzër, kjo të regon se ata kanë qenë në, në raport në ndërësjat me zveti i kanë ndru mendimet dhe kanë qenë të hapur me Muhammedin sallallahu arihu sallam a nuk ka pas në një person burë të cilët i kanë pas frik njërë dhe frikve sëmek si ku që i kanë pas Muhammedin sallallahu arihu sallam po kjo është mesaj nga lufta e bedrit një prej mesajëve që e përmendëm andaj edhe do të kalujmë me lejnë Allahu subhanë të pjesën e pyetjeve dhe përgjigjeve, sikur që japim fjalën tash profesorit Lidian. Jemi duke pritende pyetje, nëse ka pyetje ju lutem i vjeni pyetjet. E, ke, e kemi një pyetje që hoza do t'i përgjigjet. ë uh, Pyetja është sa të çati i katër avia, a ka rregull se si dhe si më e fal. Po thosh, është Më më pyqe si banë shpesh herë në këtë gjamire të musliman të, se i përket namazit të tarawih, tarawih ravih dhe më thonë në gjuhë në arabe, rahat lëkë. Pre e saj e mërë në veshë, që dhe më thonë të tarawih Të ravih dhe më thonë rahat lëkë, a saracate i ka të ravija, nuk është interesant saracate i ka të ravija. është interesant në fej islame, sa së gjatë të ravija. Në islamë, të Muhamedit alayhiselam, të Abu Bekrit, e të Omerit, po flas muslimanëve të parë që Allahu i razi me ato. Me rëndësi ka qenë taravia më kohën e gjatë Sa që në kohën e sahabëve o gjëmat Taravia asës në kohën e sifirit Në kohën e sahabëve Taravia asës në kohën e sifirit Që që nuk ka pas nevoj në të dvakt Edhe në maznatë me falë ato, Si kënë kohën e sotit tash në të fundit, E falim taravien dhe ka në maznatë Atëherë në të dvakt janë Në kone sifirit e në sos E tash kër e kanë sos në kone sifirit Janë lodhë musliman Tëtë rëqat i kanë falë Së pari E mbra i kanë falë një zetë E mbra i kanë falë 36 e Edhe nuk është bërëndësia i falë 8 a një zetë a 36 e gjash Tërët e gjash të dhe të na nuk është e njohë Nga se vesh dhume tërët e Mi mendu e Uf Mi, mi një Shumë i duke njerëzë Të na i falin një zetë Ama për fat keq e dina di se si i falin Pak e në të gjamija që të njëzet bërëm Që i falin me nga një ajet këtër katër. A të gjamija të na në shkup Që i falin njëzet E dalë gadal i kanë disafe Si kënë sotë mërat Për fat keq I kanë disafe Si kënë sotë Se i duken shumë të E a të gjamija që i falin njëzet E për 17 minuta që i falin rekord, ato e të se janë full me gjemot E tash kjo ka qenë të ravine në për jamërit Sër Allah edhe në kone sahave Allah në bashkanëzit më ata dhe i dha sa për muslimat me me kuptu fejnë si kërë që kënë kuptu ata A shumë e fosë Një pyqe tjetër Pse muslimanët në kohën e Muhammedit a.s. ishën të bashkuar kurse sot pse nuk janë se e komentoni këtë pyetje o shkinderuar Мојот добро прашање. Еден од себетите што са муслиманите се рази, разединети, не се соединети како на битка на беда, како време на Пегамбар Али Исалам или тие битки, еден од себетите го на во тој дерс, тие фати, кои што муслиманите ги имале во тоја време, са муслиманите ги немат во ова време. са муслиманот не се земат со негов дин да го учи негов дин. Муслиманот са негов посет на неговиот дин кога муслиманот би го спознал неговиот дин тамам, кога ги би ги спознал тие требности што ги имат ова вера, кога би ги спознал тие нешта, тие добри нешта што ги имат ова вера, никогаш нема муслиманите да се разединат. Али од непознавањето на ова вера иде дојде проблеми денеска. Слично во прашање денеска муслиманот се, зам, се, зам, се замара со нешто ситно, а тој нема нешто крупно Еден од примерите денеска многу враќа ќе се зема цел месец со, со таравија намаз, колку рекати има, што има, како се глана ваму таму, тој никогаш нема да дојде во Джамија. Тој не е во сабав во Джамија. Само за таравија и ова го интересират и мисли дека се ослободил од одговорноста негова. Мисли дека излегла обрската да негова за овој динова ова не е точно. Сите овие слабости, овие разединитости од непознавање на ова вера и од тежината што иде од самата тежина што иде на тие прописи и на тие нешта, што човек малку треба и да вложи во овај ден. Овај ден не дошол лесно и нема повторно да излезе лесно. Муслиманите треба да работат, да се трудат, за динот да се вратат и муслиманите да се спојат. Аллах разбира. Allah shulej për të këshilla do pishme. Pytja radhës. Pytja radhës радост. në sa mënyra falet namazi i vitrit. Shumë prej formave të ndryshme të faljes, ne në kam su në i dërgumi Allahut Muhammedi, sallallahu aleyhi wa sallam. Më në fenë tonë, islam e kretë sinet që ka imësojna, imësojna prej Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Edhe muslimani çdo gjë që bën prej fes e ka të dokumentuar me të argumentuar me fe. Me hadith, me fjalë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. I dërgu Allahut vitrin Ndo e ka falë tre recitate në gjitas Pa u të shëhut është lidhë Allahu Akbar E ka falë një veqate Të dytin Të tretin Në rëqatën e tretë Kër ka rënë rëku Masë rëkus është në rritë në kiam Se Allahu li men hamide I ka që dhurt I ka që dhurt Edhe ka bodon Allahu me dhina thimin hedejt Se kur si trasmeton këta Një pi vet Një pi vet tët e kum pa Gjyshin tem Sallallahu sallem Nuk e e këtë dua në kiam jam Madhje sallallahu aleyhi wa sallem Ndo njëher i ka falë 5 rëqatë në Apo shtatë në gjitas Ndë njëherë Gjotë të natë që nuk jenë mësumë gjematit Edhe ndonjëherë njëherë E ka falë vitrin 2 plus 1 I ka falë të çate, është është ulën të shehut Në uljen E ka lezu e pejatin Salavatet, duart, ka dhënë selam është që edhe një çat tjetër Në fund E ka falë Prap Kur ka ra, kur ka ra në rëku Edhe shë në rikë për në rëku Allahu ni men në hamida I ka në edhe ka bërë duan e kunutit. Këto janë format që ka falë Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam vitrin edhe muslimani duhet në praktiku her atë që e përmendëm sëfari her her këtë fundi që e përmendëm me ata i bashkon të gjitha hadithet edhe nuk ka kundërshtim me zveti i nuk ka kundërshtim me zveti kjo është e vërteta për punë e vëdit Allahu dhe në mëslim Allah shumë e kemi një pyetje interesante. A mundet motra muslimane sot të shkollohet? Si e komentoni këtë pyetje Hoxh, Hoxh i ndër Alhamdulillah. Jo motra muslimane, për po të gjithë njerëzit musliman, domethënë duhet të arsimohet. Duhet muslimani të arsimohet dhe këto edhe motra muslimane, edhe gruaja, edhe gjinia femërore muslimane duhet të mos Edhe tash sa i përket punës shkollimit, edhe jo vetëm shkollimi në këtë dunja që ne jetojmë sot, nëse kushtet neve nuk na ne mundsojnë ndonjëherë, atëherë duhet muslimani me gjithë zgjidhje të tjera. Na musliman jemi të obliguar të gjithë në këtë sistem që jetojmë sot këtu. në këtë sistem që jetojmë sot këtu, të gjithë janë të obliguar me gjithë zgjidhje të tjera, të cilat zgjidhje do të na largojnë neve prej asaj e cila është e keqe. Nëse Një vajzë muslimane e cila në shkollën fillore ka pasur sukses. Edhe e din në mendja mbi 90% se ajo do të mëson. Atëherë, qafet fatë dhe të dietarëve të xhallave për ato lloj njerëzve. Mirpo shkollimi i muslimanëve duhet të bëhet në një të zgjedhur. Sikur që thonë banorët e Medinës një shembull, a thënë Medinë atje, hurma ku të hanë do të mi hanë nga një nga një. Nuk e mba hurma të mi hanë për një. Edhe në këtë botë na, për fat keq shqiptar tu pari në kujtohet me një kohë në trend ishte me shkollë medicin mule me shkollë medicin krejt në trend tash është me shkollë ekonomi mule me shkollë ekonomi krejt kjo është ajo që është për fat edhe në biznes të shqiptar edhe në fabrikat të shqiptar edhe në trendet të shqiptar madje kjo ka edhe ato xhallat çfarë çfarë dhe se më në futja një trend me moj sikur si ma filani ka shumë vjuvsa shumë përcjellës në YouTube Mule me mojë si për fat Kjo është pa pamëturia tona që është duhet të mëshkullu motat muslimane edhe meshkët musliman edhe të ulzum po të drejt me pamunit të zgjedh dorë. Tash e nëse është në garazh, në shkollë. Si ka shkuar shkolla hiç. Edhe don në një me e fut mjedicin. Po nuk shkon kjo, pse ka shkuar koishika. Nuk shkon kjo me Zot. Por duhet të zgjedhë njerëzit edhe të zgjedhë profesionin. Nëse njeriu zgjidhet, edhe ka fat është fetar, i ka frikë Allahut nuk ka devijuar në shkollë. Madje o vëllazë, unë njoh njerëz edhe për mua si Rexhep, gjimnazi apo se bëhet më udhzuar. Ku ndosh me shkollë madrese, s'kam shkollë madrese, s'kam s'kam ditë me lezu Kur'an. Gjimnazi apo mësimet e gjimnazit. Në vitin e parë, në gjuhë shqipe, mësohet ngjarja e Jusufit sallallahu alajhi wasallam. Është bërë sebe për më udhzuar. Elhamdulillah. Edhe njoh vëllazë të tjerë plot që udhzuan në gjimnaz. Jo në madrese, në gjimnaz udhzuan njerëzit që nuk do të thonë se mos më shkollon njeriu. As motrat muslimane mos më shkodua, ama duhet të zive. E tash, unë e njof njerëzit tjerë. Njof edhe musliman edhe muslimane, plëtë të vëzë. Që se janë kam për atë shkolla, që kanë shu 4 vite në shkolla me një fletore. A që ajo, motrat muslimane pas ka me konë ajo e cile, pas ka me konë e arsimume, tash për gjigja për tash, ma mirë pa babën e vetë me spequnat që të fleqë. Nëse shkoll me një fletore, 4 vite, edhe dita e mirë prej sabah shikohet, ata nuk është ajo motër muslimane për më shkollue. E në veçanti, nëse lajmët i vinë në vesh babës, ai nuk interesohet asnjëherë. Katër vjet nuk e një kujdestari hiç. Katër vjet nuk e njeh kujdestari hiç. As i kujdeset për vajzën e vet. A thu vall, është duke u arsimuaj e vajzë muslimane? A thu vall, është duke u arsimuaj e vajzë muslimane? Apo kur shkon në shtëpinë e nuk i intereson babas kujnjer, a ka marr pesë apo apo apo ka marr sikur ti thuat të shqiptarë nëse nëse merr peshë vajza apo djali në shkollë, nana dhe baba i thonë, "Po për veti e kije." A kupton çfarë kurajë ajo? Për veti e kije, më thon. S'ka hiç kur joj, për veti e kije, për neve se kije. Nëse merr njësh e dysh, gjithë janë çështë të tillë. Andaj vëllazë, arsimimi bëhet të të, të na musliman po në pa mënyrë se, selektuar. Mënyrë selektuar. Kjo kjo ka qenë mënyra më moderne, më falni ndoshta e zoti pak, mënyra më moderne e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur i ka zgjedh talentat e muslimanëve Hasan ibn Thabit ibn jo Zazar ka qenë një prej shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e ka obliguar Muhamedit për dia dhe ka mësuar jehudishtët gjuhë hebraike u ka dashur ka pas armiq e ka mësuar për dia gjuhën e armikut e sot të Zazar sa ju duhet njerëz me shkëmi sot në shkollë andaj janë të obliguar musliman mandje me ndihmë me zakat janë të obliguar musliman me hap shkolla vetëm musliman me me gjithë zgjidhje shkolla private me pas e jo me ardhë dhe zërë Suleiman gjitë e Turqijës me ne mledhë neve parët e pasunikër të pari. Si kur që vinë, jo mledhën parët edhe nuk i apin për në qka, për po vetëm një farloj edukate, etike i apin. E ku mëna musliman të vëzër? Mi po, për fatke që kjo është një mesaj dhe të pyqësi edhe dhe të ata që ndëgjojnë tash për i muslimanve, nëse njofin pasunik të muslimanve, si i apin pasunin e vetë për për sportista, edhe pasunin e për loj raste sociale që duhet më ndihmuhe, mi po, para se gjithasht duhet me ndihmu rastet që kanë nevojë muslimanë më mënyrë selektuar me marsimua. Qoftë ajo femër muslimane, qoftë ai mashkull musliman, mi po i zgjedhur ti ai. Ta zgjedh në një që i cili ka frikë Allahut. Ta zgjedh në një mezhvis i muslimanëve që i kanë frikë Allahut, atë person që ja njohin performancat e jo vetëm me quhe musliman edhe muslimane ka mos në për shkolla edhe dim se si na kthejnë ne muslimanë. Dhe sa për dia vëllazër. Ne kemi Kosovën, nuk kemi Kosovën larg, po në vitin 1967 i është dhënë Universiteti i Kosovës. Apo? Tash muslimant në botë apo këtu parë shqiptar kanë kriju katrat veta. Çka bëni ti ma më shkollë që u dha Ma Më shkollë që u dha 80% në atko i bëni ateista. Andaj duke të di se arsimimi është i mirë, më po jo ateizmi i mirë. Arsimimi është i mirë, ama jo të kthehen kundra muslimanëve. Na duan njerëzit të po, pse ti kanë frikë Allahu subhanahu wa taala. Jo. Njerëzit pa të arsimum të cilët kanë talën bëjnë hajgare me muslimat në dunja apo bëjnë hajgare me njerëzijet Allah e dhe mësë njëri Allah shpërrejnë së gjëmë shpërësejnë që popolatë e janë për për rëndësin e shkollës edhe për të që e një dhe hoxëm Në lidhje me terminologjin kemi pakës këtë kuptim, kështu që më intereson çka është fjala vehabi dhe çka është ndryshimi mes vehabive dhe sunitëve. Sot jetojna në kohën e mediumeve, ku mendimet tona për fat keq formohen prej mediumeve. Edhe në në, në shumicën e rasteve formohen para mendo prej mediumeve armike sikur që është citeli për shemb. Edhe sikur që është telma, edhe sikur që janë televizionet plot shkieve, edhe si kur që është pinki në, në Serbi, edhe rëtësëja e Sërbijës edhe tjerat, për fatë këtë do shqiptarë i shpijunat e miloshit dhe të utbës i kanë përthi këto terme, edhe neve muslimanve në këto troje shqiptarë edhe boshnjakë që jemi therë për shkijet që kanë dashtë në kohën e Obrilovicit, 1952 në vlazër, me në quet të gjithë në Turqi ama kena metë, edhe kena me metë gjithë doherë, therr për njerëzit tash do njerëzit që kanë shumë mjekët edhe sunetin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam që na e shohin fotografi tash se xhallat e më parë se nuk kanë pas mjekra. Madje këto troje nëse nuk i pas mjekër hoj nat kohën osmanlive se një e bë kur imam sun kidan kur hoj pa mjekër s'ka pas kur i çuin njerëzit vahabi. Vahabi e dinë çka është? Wahhab është imi Allahit. Ai i cili zoron Allah i ne ka dhuru jetën edhe Wahab Ata një hoxh në Arabi i cili quhet Muhammed ibn Adruhab, para 250 viteve. E ka formuar në Arabin në të kohë sheriatin e Allahut. I ka luftuar britanes edhe vorazhit, edhe dervishat, edhe rafidit shia. E ka formuar sheriatin e Allahut. Qabën e ka pastruar pi vorrave edhe Medinën e Muhammed e alaihi wasallam. Kushtin haqilet e din Xhamin e pejgamberit e alaihi e ka pastru prej voreve, ka se kanë adhuru njerëzit vore atje, ta vatë për ndore voreve dërvisht. E ka pastru prej dërvishave, e ju ka i ardh i nati Britanis, e Jahudive dhe Dunjas, anda e kanë qitë këtë termë. Asa për dije, në kohën ma bashkohore tash, në dhejtëve nuk është një uthë kema. Jam i ullëzum prej 94-tës, fali namas. 94-tës, 95-tës, 96-tës, dherin vitin 2000. Bile dherin vitin 2001, të në masë Nuk ka qenë i njohur emri vahabit mas dimi përmes për mes edhe latasit, është bo e njohur në tërëve tonë, për po flasë në Macedoni, po edhe në Balkan, më në Bosnje, përmes mes shkijeve, është për hapë termi vehabi, në veçantinë së në gjakë. Vehabi, vehabi, vehabi, tash është fut edhe të këto pjetartë e me shihatëve të natë, të cilët jenë vazhdim i hudbës, e cila hudbë o gëzër, ako me egzistanë shërbimet sekurete, kosi, edhe udba, akoma egzistojnë se ata nuk kanë punu me këpaqë. Asë që kanë hapë ata tunele, ata e në marë me informata edhe me skandale, edhe ata vazhdojnë një marë pare njerëzve, edhe akoma ka njerëzi, të të na basë lustrimit, që si kanë qitë edhe i qojnë njerëzit prej në partijë me dalë tjetërën. Nuk është larkë prej neve transferimi i kretarit bashkës islame prej pëtëshës në BDI prej PDS-s në Partinë e BDI-s, çata jo vëllezër i shpikin këto sende, ata vet janë njerëz të sektave e jo muslimanë po mjekra nuk janë njerëz të sektave. Allah të mëshironi. Allah shpëlef. Allah shpëlef për durimin dhe vëmendjen. Inshallah ju bën dobi këto informata që i morët, neve me kaq do ta mbarojmë. Nëse ka dikush tjetër ndonjë pyetje tjetër, lirish në mbetet edhe mbas tribunës. Me kaq e mbarojmë, Allah shpëlef. Selam aleikum wa الله.